بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mana o'tgan suhbatimizda sizlar bilan ana shu rizqqa taalluqli darslarni birinchisini boshlagan bo'ldik. Bu tavakkul degan dars edi. Va ana shuncha vaqtni ko'p ketganiga qaramasdan bu mavzu oxiriga yetgani yo'q birodarlar. Chunki bu shunday bir mavzuki, shu tavakkulni nimaligini tushunib yetib olsak, tavakkul qilishlikni o'rganib olsak, qolgan aytiladigan 7 ta mavzuga amal qilishligimiz oson bo'ladi. Mana tavakkulni bir qancha bir misollar bilan tushuntirgan bo'ldik. Ya'ni insonni devorga suyanib o'tirganligi yu, suyanmay o'tirganligi misolida. Devorga suyanib o'tirgan odamni belata olmaydi, suyanmayotgan odamni belata oladi. Xuddi shunga o'xshagandek hayotda Allohga suyanishni bilib yashagan odamni belata olmaydi hayotda. Aksincha, Robbisini topolmasdan Robbisiga suyanishini bilmay yashayotgan insonda har qancha quvvati katta bo'lmasin, baribir bir kun beli tolishligi bor. Tavakkulni yana baliq ovlagani chiqqan dengizchiga o'xshatdik. Bu baliqchi dengizga chiqib to'rini yoyib qo'yar edi, qolganini Allohga tavakkul qilar edi. Tavakkul degani bu tafkir, tadbir, so'ngra tavakkul. Ya'ni ro'baramizda bir mushkula turadigan bo'lsa, buni hal qilishni yo'li haqida fikr yuritamiz avval, kallani ishlatamiz. So'ngra shu yegan yechimimizga amal qilib harakat qilamiz, natijasini Allohga qo'yamiz. Tavakkul degani bu Allohga tashlab qo'yish ekan deb bir tomonlama noto'g'ri tushunib olmaylik. Inson o'ziga bog'liq bo'lgan hamma sabablarni qiladi, natijasi haqida g'am qilmaydi. Mana shu narsani tavakkul dedik. Va aytdikki, Tavakkul bu Alloh taolo siz bilan bizni buyurgan bir ibodati. Tavakkul bu iymon sharti. Alloh taolama Qur'onda marhamat qiladi. Mana va alallohi falyatavakkalu falyatavakkalul mu'minun. Boshqa oyatda in kuntum mu'minin. Ey iymon iymon keltirganlar, agar sizlar haqiqatdan iymon keltirgan mu'min bo'lsanglar, unda Allohga suyaninglar deydi. Allohga tavakkul qilinglar dedi. Bu siz bilan biz xohlasak suyanib, xohlamasak suyanmaydigan, xohlasak qilib, xohlamasak qilmaydigan ish emas. Alloh tomonidan buyruq bu. Agar mu'min bo'lsanglar, modomiki o'zingizlarni mu'minlardan hisoblar ekansizlar, bas sizlar albatta Alloh taologa tavakkul qilinglar. Va alallohi tawakkalu in kuntum mu'minin. Agar mu'minligingiz rost bo'lsa, Allohga suyaninglar. Mana tavakkuldan bir qancha misollarda aytdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana yahudilarni bir qabilasini qamal qilib turgan paytida qo'rg'onda qal'ada yahudilar qamal bo'lib turadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu paytda qo'shindan ajrab daraxtda soyasiga salqiniga borib ozgina dam olmoqchi bo'ladi. Borib yotgan paytda qo'rg'onni ustidan qarab turgan yahudilar aytishki, Muhammadni bundan boshqa xoli holda topishinglar qiyin. Kim borib qulayotganda uni o'ldirib keladida, bizni mana shu mushkuladan qutqaradi dedi. Shulardan ulardan bir kishi shunday shoshilgancha tushdida ko'z ochib yumguncha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ustida qilichini yang'ashlab turar edi. Ya'ni shunday holatki, qilichni to'sib turadigan hech narsa yo'q. Man aka minni ya Muhammad. Ey Muhammad, endi seni mendan kim man qilib qoladi, to'sib qoladi? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tamomiy xotirjamlik lahjasi bilan, xotirjamlik shivasi bilan Alloh dedi. Alloh degan kalimani aytishligi bilan hali yahudiyda oyoq qaltiradi, qo'li titradi, qilichi tushib ketdi qo'lidan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilichni oldi, endi seni kim qutqaradi mendan dedi. Bu o'rinda nima dars olamiz? Alloh azza va jalla payg'ambarini himoya qilishiga qodir zot. Nimaga yahudiyni mana shu darajaga yaqin kelishiga qo'yib qo'ydi? Bu ilohiy hikmat, vallohu alam, lekin siz bilan bizga berilgan ibrat shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning mana shu holati bilan Alloh taolo bizga dars beryapti. Hatto mana shunday holatda ham Allohdan qolmanglar. Qilichni ko'tarib chopayotganda ham Alloh deb turinglar. Agar Alloh xohlasa bo'ladi, xohlamasa bo'lmaydi dedi. Mana tavakkul haqida bir qancha oyatlarda, hadislarda misolida eshitgan bo'ldik. Agar qalblarimiz yumshab, Allohning zikridan orom olib, ozgina bir xaltiragan bo'lsa qalblarimiz, bu yaxshilik belgisi. Zero Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Vallazina innamal mu'minuna allazina idza zukirallohu wajilat qulubuhum va idza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum iymana va ala robbihim yatawakkalun." Ya'ni uchta sifatni aytadi Alloh taolo. O'zini yaxshi bandalarida bo'lish kerak bo'lgan uchta sifatni aytadi. Quloq solaylik va o'zimizdan topishlikka harakat qilaylik. Meni bandalarim shunday bo'ladilarki, agar ularga Alloh zikr qilinsa, Alloh eslatilinsa, qalblari titraydi, qalblari yumshaydi. Alloh degan so'zni eshitganda qalbimiz yumshaydigan bo'lsa, yaxshilikni bitta belgisi. Va iza tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana. Agar ana shu qalbi yumshab turgan mu'minlarga bizning oyatlarimiz tilovat qilinib bersa, ularda iymonlarga iymon qo'shiladi. Haqiqatda shunaqada deysiz-ku. Bar biz aytgan bo'lmayapti-ku, Alloh aytgani bo'ladi-yu. Oyat, hadis bularni eshitgan paytimizda iymonimizga iymon qo'shilish kerak. Va nima deyishimiz kerak? E, Allohga tavakkal deyishimiz kerak. Bir muammo o'ylantirib, siqib bo'g'ib turdi bizni. Keldik, Allohni eslatuvdi, qalbimiz dunyodan ozgina ajradida maza qilib qoldi Allohning zikri bilan. Birodalar, qalbni dorisi bitta. Chanqog'ida to'rt esiz qoldirmaydi. Shunday emasmi? Non yesiz qoldirmaydi, chanqoqni suv, suyuqlik qondiradi. Xuddi shunga o'xshagandek qalbni xotirjamligi, qalbni oromi pul bilan bo'lmaydi. Obro' bilan bo'lmaydi, buni yaxshi bilamiz. Faqat Allohni zikri bilan bo'ladi. Ala bi zikrillahi tatmainul qulub. Qalblar faqat Allohni eslaganda orom olmaydimi deyapti Alloh. Allohni eslatdi, qalbingiz orom oldi. deb chiqdi esga. Oyatni o'qib berdi, iymoningizga iymon qo'shildi. Keyin nima deysiz? Allohga tavakkal dedingiz. Men o'zimga bog'liq bo'lgan hamma ishni qildim, bu dedi, chashdim, suvni qo'ydim, dorini qo'ydim. Endi natija kim qo'lida? Tovarni konteynerga sezoniga ulgutib olib keling. Rasxodni iloji boricha ozroq qilib, narxni minimal darajada bozorga qo'ying, tovarni chiroyli yaying, endi nima deng? Ketamikin endi desak birodalar, bu tavakkul bo'lmay qoladi. Demak, tavakkulga xulosa yasaydigan bo'lsak, Tavakkul bu mana ulamolar aytadi, huwa sidqu itimadul qalb ala Alloh azza va jalla fi istijlabil masalih va dafil madar min umuri dunya val axira kulliha. Tavakkul degani dunyo ishida ham, oxirat ishida ham, foydani ham, ziyonni ham, keltiradigan ham, qaytaradigan ham faqat Alloh degan so'zga tamomiy iymon keltirib olgan bo'lsak, tavakkul degan so'zni tushunibmiz. Yana qaytarib aytamiz. Dunyoda ham, oxiratda ham. Foydani ham, ziyonni ham, keltiradigan ham, qaytaradigan ham. Ya'ni mushkulaga soladigan ham, mushkuladan chiqaradigan ham faqat Alloh degan e'tiqodga kelib olsak, birodarlar, biz mutavakkilinglardan bo'lamiz inshaalloh. Bizning qo'limizda faqat sabab bor. Avval ana shu mushkilani fikr qilamiz, tafkir, so'ngra tadbir, qo'limizdan kelgan harakat qilamiz, natijasini nima qilamiz? Tafkir, tadbir, tavakkul. Agar shior shu bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh xotirjamlik degan narsani totib ko'ramiz inshaalloh. Qo'limiz ishda, qalbimiz Alloh bilan bo'lishligi kerak. Mana bugun ana shu rizqqa barakat olib keladigan sabablarni ikkinchisi haqida gaplashamiz. Birinchisi tushunali bo'ldi. Demak, tavakkul qilgan el na qalqonni, na qalqonning g'amini yer. Dil va yoru dast bakor. Dil yor bilan bo'lsin, Alloh bilan, qo'l ishda bo'lsin. Shiorimiz shu. Bugun mana ikkinchi darsimizni boshlagan bo'lamiz inshaalloh. Bu rizqqa barakat olib keladigan, rizqi keng bo'lishiga sabab bo'ladigan, qalbimizga xotirjamlik olib keladigan ishlarning ikkinchisi bu taqvo. O'zi bu yerda aytiladigan mana shu 8 ta darsimiz birodarlar, mu'min odamda har bittasini kundalik hayotida bo'lish kerak. Shundaylar hayotida bor bu narsa. Faqat ayni mana shu narsalar rizqimizga baraka olib kirishligini ham eshitib qolsak, avval 50% harakat qilayotgan bo'lsak, endi 51% harakat qilamiz. Chunki xolaylik, xolamaylik biz shunaqa zamonda yashayapmizki, birinchi o'rinda iqtisodimiz turib qolgan. Ana shu cho'ntagimizga to'g'ridan-to'g'ri aloqasi bor mana shu taqvoini demasangiz, biz odamlar mukofot faqat oxiratda olamiz ekan deydida, taqvoni qo'yib bozorga yurib ketayotganini ko'ryapmiz. Bir birodarimiz so'ragan edi, mana subhanalloh, alhamdulillah, astag'firulloh degan kalimalarda aytamiz. Albatta buni ajrini qada olamiz. Oxiratda olamiz. Endi dunyo hayotida ham foydasi bormi buni? deb so'ragan edi. Birodarlar bor, to'g'ridan to'g'ri aloqasi bor. Inshaalloh mana keyingi darslarimizda istig'for va tavba degan dars keladi. Mana Nuh alayhissalom o'zini qavmini Allohning diniga da'vat qilib turib aytadi: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا bitta istig'for aytsanglar 5 ta narsa beradi Alloh dunyoda o'zida birodarlar bu aytilingan 5 ta mukofot oxiratda deyilmayapti dunyoda o'zida beriladigan 5 ta nimani beradi istig'for aytsanglar ustinglarga yomg'irli bulutni jo'natadi dunyoda olyapmizmi yo oxiratda olyapmizmi buni yumdidkum bi avval pul bilan quvvatlaydi va banin farzandlar beradi. Dunyoda olyapmizmi? Va yashallakum jannati bog'roqlarni beradi. Va yashallakum anharo daryoringlarda to'ldirib suv oqizaman deyapti. Nima kerak? Qarang, yomg'ir bu ekologiya degani bu. Tabiat zo'r bo'ladi, pul bo'ladi, farzand bo'ladi, bog' bo'ladi, suv bo'ladi. Nima kerak yana dunyoda? Nimani evaziga beryapti? Shunaqa osonmi? Oson birodarlar. Istig'for aytishni o'rniga televizor ko'rib qo'yamiz biz. Shu narsani aksi bo'lgan rizqimizni tirtaytiradigan. Mana ikkinchisi taqvo deb aytdik. Inna akramakum indallohi atqakum dedi Alloh taolo Hujurat surasida. Allohning huzurida sizlarni eng hurmati balatinglar dedi, olimlar demadi. Omiylar demadi, Arabiylar ajamiylar demadi, boylar kambag'alilar demadi, bitta sifatda aytdi. Agar faqat men Allohning huzurida kambag'allarni hurmati baland bo'lsa, boylarga zulm bo'lib qolardi. Yo'qsincha, faqat erkaklarni Alloh meni huzurimda hurmati baland desa, ayollarga zulm bo'lib qolardi. Bu hammani qurbi yetmaydi bu narsaga. Lekin Alloh taolo shunday o'lchovni qo'ydiki, bu o'lchovni oldida hammani imkoni, shansi bir xil. Boy odam ham taqvoli bo'la oladi. Harakat qilsa. kambag'al odamman. Meni huzurimda sizlarni eng hurmati balatinglar taqvodorroqinglar, mendan ko'proq qo'rqqaninglar. Xo'p, taqvo degan so'zni o'zini hal qilib olaylik. Taqvo nima? <clears throat> Mana Ali ibn Abi Talib aytadi: "At-taqvo al-xawfu al jalil wal amalu bit-tanzil va rido bil qalil va isti'dadun li yawmir rahil." Taqvo bizni tilga to'g'ridan to'g'ri o'girsak, qo'rquv degani. Taqvo degani ehtiyotkorlik degani. Nimadan ehtiyotkorlik? Gunoh ish qilib qo'yishlik qilmaslik emas. U boshqa masala. Gunoh qilib qo'yishlikka yaqin borishlikdan ehtiyot bo'lish taqvodorlik. Ali ibn Karim Alloh boshqa aytadi, taqvo degani nima desa aytadiki, al-xavfu minal jalil. Jalildan qo'rqish, bir val amalu bit tanzil. Hayotda qiladigan hamma ishini tanzil bo'yicha, Qur'on bo'yicha bajarishlik, to'g'ri kelgan narsani xohlaganda qilib yuborish emas. Musulmon odam mol bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odamda kitobi bor, musulmon odamda payg'ambari qo'yib ketgan yo'li bor. Bir narsani yeyishdan burun so'raydi, buni yesa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Halolmi, harommi? Mana savdoni qilmoqchiman. Shu savdosi halolmi, harommi? hayotda qiladigan ishini tartibi bor. Al-amalu bit-tanzil. Ya'ni ana shu Allohning kitobi bilan amal qilishlik taqvo degan bir ko'rinishi ar-rizo bil qolil. Ozgina narsaga ham nima bo'lishlik? Rozi bo'lishlik. Mana shu joyda juda ko'pchiligimiz oqsaymiz. Ha xo'p, amalut bit-tanzil qiyin endi. Allohning kitobi bilan hammasiga yashash haqiqatan mashaqqat qiyin. Lekin Alloh bergan kuniga rozi bo'lib qo'yish ham birodarlar, taqvodorligining belgisi ekan. O'zi rozi bo'lgan odam uni oz demaydi. Rozi bo'lganiga uchun u narsa oz emas, rozi bo'lgan uchun ko'p bo'laveradi. Norozi bo'lgan odamda ko'p bo'lsa ham oz bo'laveradi. Va istidad lilawmi rohil. Rohil kuniga safar qilinadigan, ketadigan kunga tayyorgarlik. Mana shu narsa taqvo deb aytgan. Umar ibn Hattob roziyallohu anhudan taqvo nima deb so'rashganda u kishi javob berayotganlarki, tikanzordan, tikanlari ko'p bo'lgan yo'ldan yalang oyoq yurganmisan deydi. So'rayotgan odamga, "Ha, yurganman" deydi. "Qana qilib yurgansan?" Ha, ehtiyot bo'lib, bitta qadamimni ko'tarishdan burun qayerga qo'yib olishimni ko'rib turib, oyog'imni uchini qo'yib ehtiyot bo'lib, keyingi oyog'imni ko'tarmay narigi joyda qaraganman deganda taqvo xuddi shunaqa deydi. Bitta gapni gapirishdan burun o'ylanasan, to'g'rimi, noto'g'rimi? Bitta ishni qilishdan burun fikr qilasan, tushadimi, tushmaydimi kitobga? Qiyin bo'lib ketadi unda hayot. Har bitta gapingizni o'ylab gapiraversiz. Uni gapirmaslikka to'g'ri keladi-yu. Shunaqa birodalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Abu Zar G'ifori aytadi, "Ya Rasululloh, bu og'zimizdan chiqqan gapga ham hali javob beramizmi? Gapirgan gapimizga ham hali javob beramizmi?" desa, "Fakilatga ummuka ya Abu dedi. Onez yo'qotib qo'ysin, ziyo bo'lsa qurib ketgur degan tilda. Ha bilmaysizmi, odamlarda jahannamga ko'prog'i tili tufayli tushib ketadi dedi. Subhanalloh, Alloh taolo bu tilni shunday qilib yaratibdiki, charchamas ekan. Qo'lingiz bilan, oyog'ingiz bilan gunohsiz ham, savobsiz ham charchab majbur bo'lasiz, lekin tilimiz charchamas ekan. Taqvo qorin bilan bo'ladi. to'g'ri kelgan narsani yemaslik bilan. Ko'z bilan bo'ladi, quloq bilan bo'ladi, tili bilan bo'ladi, qo'l bilan, oyoq bilan bo'ladi. Al-xavfu minal jalil deildimi? Allohdan qo'rqingiz, taqvodor bo'laverasiz. Taqvodor bo'lsangiz, mukofoti dunyoda ham bor. 13 ta foydasi sanalgan, vallohu alam qanchaligini. Ayni taqvodor odamga beriladigan 13 ta foyda. Mana endi rizqqa nima daxli bor buni? Rizqqa nima daxli bor? Ya'ni topayotgan pulimizga nima aloqasi bor? يقول الله عز وجل في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يختسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه kim deydi Alloh taolo Allohdan taqvo qilsa Alloh bu kishi uchun mahrojni beradi mahroj degani nima degani masdari haraja degan so'zdan olinadi chiqib ketadigan joy degani Kinoxonaga kirganinglarda svet o'chgan mahalda vix deb yozib qo'yardi zangori chiroq bilan. o'shanga qarab yurib kelardinglar. Agar o'sha chiroq bo'lmasa ko'zimiz ko'r turaverardik. Chiqib ketadigan joy mahroj deyiladi. Nimadan chiqib ketadigan joy? Masjiddan chiqib ketadigan joymi? Mushkulidan chiqib ketadigan joy. Iqtisod mushkula bo'lyaptimi? Muomala oilada kelishmovchilik mushkula bo'lyaptimi? Mahalla ko'yda muomala mushkula bo'lyaptimi? Qanaqa problema, qanaqa bir qiyinchilikka kirib qolsak, chiqib ketishlikning yagona yo'li pul emas ekan. Puling bo'lsa, любой joydan chiqib ketasan. Pul bo'lsa changalda o'sha kechirasizlar. Biram-biram puli bor odamlar o'sha cho'rvan changalda usha olmayapti. Men pulim bor, hajga xohlagan mahallada boraman degan akalar 3-4 yil bo'ldi akalar. Bora olmay qolganlar bo'ldi. Pul hal qilmas ekan. Ming afsus bo'lsinki, bizga mana shu tashqaridan kelayotgan bir salbiy ta'sirlar, televizorda olayotgan tarbiyamizdan pul hamma yoqda rishq qiladi degan shuncha kelib qolgan kallamizga. Pul ham hal qila olmaydigan ishlar bor, birodarlar. Uni faqat taqvo hal qiladi. Shunday emasmi? Ana shu milliarderlarni og'zi tanbilmayapti bittasini. Dunyoyini yamini beraman deyapti. Agar shu tanbilishlik sifatini qaytarib bersa deyapti. Topibdi o'sha dunyoni kattasini. lekin yarmini voz kechib olishga tayyor bo'lyapti. Birodarlar, podsholardan biri vaziriga menga bir nasihat qil deydi. Podsho vazirlarda aqlligini, Xudodan qo'rqqanini tanlagan avvalgi zamondagi yaxshi podsholar. Haddimni oshib ketaysam, Allohni eslatib jonimga qo'yib qo'y deyishga yaraydigan vazirlarni tanlagan. O'sha vazirlardan bittasiga menga nasihat qiling desa aytadiki, "Ey podsho" deydi. sahroda qolsangiz, suvingiz tugagan bo'lsa, tomog'ingiz yapishib o'lishga yaqin bo'lsangiz, bir piyola suv uchun yarim poshsholigingizni beramidingiz? Ha, o'lib qolsam nima qilaman butun poshsholikni? Berardim yarmini deydi. Bir piyola suvga yarim boyligini almashtirib olyapti. Endi ana shu ichilgan bir piyola suv chiqmay turib oldi, azob beryapti, chiqa olmayapti. Qolgan yarmini beramidingiz deydi. Qolgan yarmini berardim deydi. Demak, qadri bir piyalachalik suvga bo'lgan dunyoga muhabbatingizni qattiq qo'ymang deydi. Ana birodalar. Suvni ichishligimiz ne'mat, chiqarib olishimiz qanaqa ne'mat? Buni chiqara olmay qolganlar biladi. Qanchadir bir miqdorda turar ekan bu pul, ana shu doktorlar o'zlari biladi. Bir marta shu bavul qildirib, sidirib qo'yishligi ma'lum summa deb pulni to'laydi, bir marta siyib olishligi rohati uchun. Pul hamma narsani hal qilmaydi. Qanaqa mushkullar bo'lsa deyapti Alloh taolo. Chiqib ketadigan yo'l faqat taqvo bilan bo'ladi. Xo'p, bo'ldimi? Mushkullardan chiqarib qo'ydi, tashab qo'yadimi Alloh? Yo'q. Yana orqasida nima degan? Kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Mana kecha gapirdik. Ali roziyallohu anhu taqvo qildi, bitta onadi berdi. Kirdi, nima bo'ldi? Kuttirdimi? Alloh azza va jalla kuttirdimi? Tavakkul qildi, taqvo qildi, bitta onori 10 ta bo'lib kelmadimi? Yana 9 ta bersa o'namayapti. Ya 10 ta bo'lish kerak deyapti. Ana birodarlar, mushkuladan qana qilib chiqilgan ular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda sahobalari Badrda birodarlar 314 ta edi. Kofirlar 1000 tadan oshiq edi. Ashiru ilayya ayyuhan nas dedi Rasululloh. Nima qilamiz? Maslahat beringlar dedi sahobalar, hammasi bir ovozdan urishamiz ya Rasululloh dedi. Alloh taolo minglab minglagan farishtalarni tushirib qo'ydimi? taqvo qilishuvdi problemasini hal qilib berdimi? A? Nimaga ibrat olmaymiz? Dunyodagi konkret bo'lib turgan problemasini Alloh hal qilib berdi. Nima qilganligi uchun? Va ishonori qilib ko'raylik-da shu taqvoni Gapga kirmayotgan xotinimizni ham tarbiyaga solib qo'yadi. O'sha putmayotgan imoratimizni ham putkizib beradi Alloh. Faqat taqvo qilaylik. Mana Ibn Abbos va yarzuqhu min haythu la yahtasib kutmagan joydan rizqini yetkazadi degan oyati sharab aytadiki, yarzuquhu min haythu la yahtasib, ay min haythu la ya'mal va la yarju. Kutmayotgan, hayoliga keltirmayotgan joydan rizqini yetkazib qo'yadi. Bu oyat birodarlar. Agar shuncha shubhamiz bo'lsa, kalima keltirib yangilab olaylik. Iymondan olib qolish xavfimiz bor. Taqvo qilsam Alloh har qanday mushkullarni hal qiladi degan e'tiqodda shubhasi bor odam kalimani keltirib olsin boshqatdan. Chunki Alloh taolo va'da beryapti, albatta mushkulasini hal qilaman, orqasidan mukofotini ham beraman. Mana boshqa oyat Alloh taolo aytadi: "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin minas samai wal ard." Agar deydi. Bir qavmga Alloh taolo payg'ambarni yubordi. Payg'ambar ularni Allohga da'vat qildi. Qavm inkor qildi, masxara qildi, Alloh balo yuborib yo'qib tashladi ularni. Yo'q bo'lgandan keyin Alloh aytayapti: Agar o'shalar deydi, iymon keltirib taqvo qilishganida osmonni yerdan baraka eshigini ochib qo'yardik ularga deydi. Ya e, bular yo'qolib ketdi. Endi bularga bu imkon yo'q. Ikkita shart qo'yibdi. Iymoni bo'lganida, iymon keltirib turib taqvo qilganida osmondan yerdan baraka eshiklarini ochib qo'yar edik. Lekin nima qilishdi? Walakin kazzabu fahabnahum bima kanu yaksibun. Lekin payg'ambarni yolg'onchi qildi. Shu qilgan ishi tufayli ularni vayron qildi deydi. Xulosa, bizda iymon va taqvo sifati bo'lsa, osmon yerda nima kelar ekan? Baraka kelar ekan. O'rik bo'lmayapti, birodalar, bir necha yildan beri. Bekarga bo'lmayapti bu narsa. deb bo'lmayapti, bekarga bo'lmayapti, birodarlar. Ana shu yer taqvoga Mana islom ummati, islom davlati shunday bir gurkiragan paytda bo'rilar qo'ylar oldi yurdi dedik. Ekin tikin mo'l bo'ldi birodarlar. Hatto yomg'irga gapiradigan bo'ldi xalifalar. Qachon birodalar? Taqvo bo'lganida. Alloh taolo mana shu yahudlar haqida aytadi: "Walau annahum aqamut tavrota wal injila vama unzila ilayhim min robbihim lakalu min fawqihim va min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasid va katsirun minhum sa'a ma ya'malun." Agar ular deydi Alloh taolo Tavrot bilan Injilni qoyim qilishganida ular oyoqlarini ostlaridan ham, boshlarini ustlaridan ham Allohning bergan marhamatini ko'rishgan bo'lar edi, lekin bosh tortishdi. Ularda insoblilari ham bor, ko'prog'i fosiqlar dedi Alloh taolo. Ana shu aytilingan 13 ta foydasi. Mana yarim soatga borib qolyapti birodarlar. Alloh subhanahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda bir marhamat qilib aytadi: "Man ja'ala al-humuma hamman wahidan, kafahu Allohu ma hammahu min amri dunya va man shaghalathu hammuhu ahwal dunya lam yubali Allahu ta'ala fi ayyi awdiyatin nari ahlakahu." Insonda g'am bo'ladi. Hamma odamda g'am bo'ladi, aytdik. Beg'am odam bo'lmaydi o'zi. Aqli joyida. hamma g'amlarini dedi Rasululloh. Dunyodagi hamma g'amlarini bitta g'amga almashtira olsa bitta odam. Ya'ni Allohni rozi qilishlik g'amini birinchi o'ringa qo'yib, boshqa g'amni surib qo'ysa, boshqa g'amlarini yechimini Alloh taolo o'zini zimmasiga oladi deydi. Siz Allohni rozi qilaman deb Alloh aytgandaqa yashangda, Alloh aytgandaqa tijorat qiling, Alloh aytgandaqa muomala qiling, Alloh aytgandaqa yuring. Alloh boshqa hamma problemingizni hal qilib beraman deyapti. E, Ishonmaymizmi bunga? Agar kim mana shu g'amni qilmasdan boshqa g'amni qiladigan bo'lsa, Alloh o'zi biladi qaysi azob bilan azoblashligini. Endi hozir mana shu 14 ta foyda, 13 ta foydasiga kirish olgan bo'lsak, yarim soatdan o'tib ketar. Shuning uchun bugun mana shu muqaddimasi bilan kifoyalanamiz. Bitta oyatni sharhini ko'rgan bo'ldik. Agar mana vaman yattaqillaha yaj'allahu mahraja va yarzuqu min haythu la yahtasib. Kim Allohdan taqvo qilib yashasa, Alloh taolo uni har qanday mushkuldan osonlikka, yengillikka chiqaradi va shundan keyin kutmagan joydan rizqini berib qo'yadi. Demak, taqvo qilsak, rizqimizni Alloh barakotli qilib beradi. Inshaalloh ertaga bo'ladigan suhbatimizda ana shu taqvodorlarga beriladigan foydalarni aytib o'tgan bo'lamiz. Alloh taolo birga bo'ladi taqvodor bilan. Alloh taolo taqvodorni yaxshi ko'radi. Alloh taolo taqvodorlarning do'sti bo'ladi. Ishlarini oson qiladi, gunohlarini kafforat qiladi, xavf va xatardan omonda saqlaydi. Yaxshi amallarni qabul qiladi, baraka yog'diradi, dushmanlarning makr hilasini nari qiladi, ilm beradi, najot beradi, jannatni beradi. Mana shu 14 ta, 13 ta tezda aytib o'tgan mavzuda bitta-bittadan ko'rib chiqamiz inshaalloh. Har bittasiga hujjat bor, payg'ambarlar, sahobalarning hayotidan Inshaalloh mana o'rni kelganda gaplashgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.